Radio Sova, Sova, Dragi slušatelji, moje ime je Davor Pejić, a sa mnom su dvije dame, Ana Beronja i e, Lea Rocker. Lea nam je iz Njemačke, zato ćemo u jednom trenutku prebaciti se na engleski, pošto ja ne znam njemački, a evo ona ne zna hrvatski. Prebacit ćemo se na engleski, ali u prvom dijelu intervjua malo ćemo ipak porazgovarati sa Anom. E, cure, dobro večer, welcome to the studio. Thank you. <laughs> Ana, ti si e, iz udruge mladih ISEC i trenutno organizirate jedan projekt koji se ovako lijepo zove World in a City. Svijet u gradu. Da, svijet u gradu. Dakle, e, to je projekt koji organizira ISEC to je najveća svjetska udruga studenta. Dakle, djelujemo više od 120 država svijeta i ima nas puno. Uh, World in the City, to je projekt koji već kontinuirani niz godina provodimo diljem Hrvatske u pet različitih gradova. Radi se o tome da uh, na taj projekt dolaze nam e, volonteri iz stranih zemalja gdje naše građane, bili to studenti, bili stari ili mladi, obučavaju nekom jeziku. Evo Lea je sad tu i ona uči njemački jezik. Dakle, trenutno su aktualne radionice njemačkog jezika koje počinju četvrtog četvrtog, dakle iduću srijedu i završavaju četvrtog petog. E, cjelokupni projekt njemačkog jezika odvijaće odvijat će se na osnovnoj, naprednoj i ugostiteljskoj razini. Ugostiteljska razina to je nešto novo, to smo uveli zato što smatramo da većina studenta ide na sezonu kao i mladih ljudi, te je potreban još jedan jezik. E, cijena projekta, dakle, po polazniku je 120 kuna. Termini su, dakle, tri puta tjedno po 90 minuta, neovisno o kojoj razini. Lea nam je došla kao izvorni govornik e, njemačkog u Rijeku i ona će obučavati naše studente koji možda evo e, zimu i budućnost potraže negdje u Njemačkoj i Austriji. <laughs> kako se svi iseljavaju pa tako, Nekim bude lakše. A gledaj. Bar će znati bar će <laughs> Upravo to. Bolje da odu spremni nego da, da odu, a onako ne znaju ni beknut njemački. U konačnici, s obzirom da je e, Lea direktno baš iz Njemačke, moći će ih i naučiti i ne samo jeziku, nego i nekoj kulturi, nečemu kako oni pristupaju određenim stvarima ili tako nešto. E, dakle, sama bit projekta jest učenje e, njemačkog jezika e, od izvornih govornika. Dakle, taj jezik se uči na engleskom sami projekt, međutim ona kako predaje njemački, oba jezika će biti u komunikaciji. Isto tako, osim učenja tog njemačkog jezika, o, polaznici se upoznati sa kulturom Njemačke, kao i načinom života tamo, te zapravo sam cilj ovog projekta jest razvijanje vještina, to jest da malo popunimo ovu kulturnu scenu grada, te malo uključimo studente u cijelu, u cijelu kako kažem, rijeku. E, ovo nije prvi put da se organizira, niti je, niti je samo u Rijeci, nego po cijeloj Hrvatskoj se mhm. sličan projekt održava, je li tako? Da, istina je, pet gradova, dakle to su Osijek, Varaždin, Zagreb, Split i Rijeka. I u svakom gradu nije samo njemački, nego imaju i neke druge jezike. Da, tako je. To zavisi od termina grada, e, dakle svaka ISEC udruga koja djeluje tih pet gradova, organizira tečaj kad ona želi, e, za, dakle kada može dobiti te volontere. Mi smo sad odlučili se za njemački, te naravno imamo u petom i šestom mjesecu, za sad imamo španjolski, poljski i ugostit ćemo još dva brazilca. Jedva čekamo da krenu, a kako je to prošlo proteklih godina? Proteklih godina, dakle prošle godine, to jest nedavno, imali smo ovako u 11. mjesecu, imali smo tečaj talijanskog, u 12. mjesecu teče španjolskog, te u prvom mjesecu još jedan tečak španjolskog. Prošle godine također smo imali razne jezike, nekih su isto bili talijanski, francuski te španjolski, te iskreno se nadamo da ćemo i dalje e, moći zapravo radite volonterske, recimo tako razmjene, kako bi mogli nastaviti s ovim projektom? Pa evo, ja vjerujem da, da je ovo izuzetno korisno našim studentima koji ako i već znaju nešto, možda su učili u osnovnoj, srednjoj, na fakultetu, da malo još ipak podmažu neke izraze, da se malo prisjete njemačkog, pa i kad bude talijanski, kad bude španjolski i svi ostali jezici. Genau. genau, ja. <laughs> Znaš li ti nešto na njemačkom? E, pa znam. Što? Odaj nam nešto, evo. Äh, ich heiße Anna. <laughs> Ok, to je dosta. I to je dosta. <laughs> Liebe geste, i sad ne znam dalje, dakle, <laughs> dragi služitelji, vrijeme je da se malo odmorimo uz jednu glazbenu pauzu i onda se vraćamo natrag u studio, kada ćemo nastaviti razgovor na engleskom sa Leom Rocker iz Njemačke ili ostanite s nama. Ponovno smo u studiju, s nama su Ana Bernja i Lea Rocker iz Njemačke. U prvom dijelu smo razgovarali o udruzi ISEC koja organizira projekt World in the City, a Lea je došla direktno iz Njemačke kao izvorni govornik koji će naše studente obučavati njemačkom jeziku. S obzirom da ona ne priča e, hrvatski, ja ne pričam e, njemački, našli smo se na pola puta pa ćemo razgovor nastaviti na engleskom. Lea, welcome to the studio once again. Yeah, thank you very much for having me. so you are not first time in Croatia? No, no. I've been like um, on holiday since I was a child because my mom's from Bosnia, so we like visited family and stuff. And that's why you know a little bit of Croatian, right? That's right. <laughs> can can you tell us something? Um, ja sam Lea, ja imam 23 godine i ja um, ja imam iz No. <laughs> Great, excellent. Well, uh, good enough. Good enough. <laughs> So because you will be now in Rijeka, you will be for several weeks, almost yeah. two months, right? Yeah, like six weeks. Six weeks, mm-hmm. and uh, we need to know more about you. Tell me uh, two things that are most interesting about you. Um, what are they? I really like to play music. I play the piano and the guitar, and that's like really my passion. And I like to draw and do arts and stuff. So you so, will you, you will maybe uh, teach the the students how to sing in German. Not no? at all. <laughs> <laughs> That's the one thing I, I can't do. So. Well, since you already been in Croatia before, can you can you compare Germany and Croatia? Where do you like better? <laughs> to be honest, I um, like the Croatian culture better than the German culture because um, German people are not that like they kind of have like a stick up in their ass, <laughs> if oh. I can say that. <laughs> and the Croatian people are like more chilled and funny and, and like um, how do you say it when they have temperament? Or we say it in Germany, temperament. Do you know that? Energy. We have energy. Yeah, energy. Yeah. So you you will in Rijeka you will not you will not uh, have only students but you will teach also the kindergarten uh, children, right? Yeah. <laughs> so it's uh, in uh, collaboration with our kindergarten uh, teach yeah. in in the city center, and you will teach those kids uh, German as well. Mm-hmm. How do you plan to do it? Because those are the you know kindergarten kids. You cannot have lectures, normal ones. You can yeah. you need to have some kind of place or that's right something like that. Yeah. Um, I think kindergarten kids are like not really interested in like grammars or, uh, stuff. So um, I would like uh, work with, as you said, plays or pictures of things and Vratimo se malo na tebe, Ana. Dakle, osim studenta evo da prevedemo našim mhm. slušateljima, osim studenta Lea će predavati i e, djeci u vrtiću tič I yep. kako je došlo do takve suradnje? E, dakle, u pitanju je dječji dom Tić, on se nalazi u samom centru grada. E, već pri, prošle godine smo imali suradnju sa vrtićem Maza u Marinićima, tako da smo ove godine obnovili i počeli se širiti na ostale vrtiće. To je tako došlo do suradnje, oni su pristali, njoj se svidjelo i zapravo se nadam da će to pa nastaviti dalje to će sigurno klincima biti korisno jer u toj dobi nekako najviše i najbrže pamte i sve ih interesira. Već na, na, na faksu studenti su nekako zaokupljeni svima i onda puno sporije i pamte Istina. i se. Da, <laughs> nakon cijelog dana faksa još i nekakva predavanja dodatna je malo teško. Ali u svakom slučaju jednim i drugima će koristiti. Da. Lea, can you, can you teach all our listeners uh, one phrase in uh, German that is kind of typical typically German? it's not really typical, but it sounds really German, so I'm just going to say that. Um, ich esse gerne Bratwurst. U, Ana, äh, probati okužati se? ich essen keine Bratwurst. Ich esse gerne. Gerne. Bratwurst. Bratwurst. Mhm. Ich esse cool. gern Bratwurst. Bratwurst. Bratwurst. Close <laughs> enough. Blizu smo, ali evo, možda vi slušatelji možete pokušati ovaj, isprobati. Pa evo, javite nam na, na Facebook jeste li vi uspjeli. Uh, Lea in Croatia, we, we think about uh, German language as really hard. So mm-hmm. it's mhm. like it's like hard. We, we have a lot of jokes uh, about German language, you know, like uh, <laughs> Krankschwester, uh, uh, Schmetterling. you know, like we have those kind of opinions. <laughs> is it like that or it's not? I mean, it kind of is because we uh, like pronounce the R like and stuff, so it really sounds not not like attractive. Uh, poetic, not poetic. like like maybe <laughs> Italian or Spanish is like more. Yeah, it's like la la la yeah. la la la. And German is not attractive, I think, but I think it's not that harsh as like foreigners think it is. Thank you very much for being with us. Eh, dragi slušatelji, lagano završavamo. Ana Beronja i Lea Rocker iz Njemačke su bile s nama večeras. Razgovarali smo o udruzi ISEC i o projektu World in the City. Sve detalje možete pronaći na Facebook stranici eh, i na Instagram profilu i početak projekta je četvrti pa naučite nešto njemačkog da sezonu dočekate spremni. Cure, hvala vam još jednom. Thank you very much. See Thanks for having us. <laughs> Radio Silva, Silva, Silva.